Jose Mari Michelena, egunon? Egunon. Euskadiko selekzioko Euskadiko federazioko presidentea <laughs> barkatu selekzioko ere bide batez zerraten albalima da e, badakigu e, beraz nazioartean onartua izan zela eta zesta puntako nazioen liga ere antolatu zinutena, ongi pasazena orain beste gai bat heldu zaigu TAS, Tribunal Administratiboak e, beraz e, bilkura batera deitzen e, dituela bai Euskadiko pilota federakuntzea baita ere e, nazioartekoa eta baita ere bereziki Espainiak Espainiakoa eta Kubakoa horiek ezarri baitzuten pixka bat elegitea Euskadikoa nazioartean sartzean. Abuztuaren eh, ogoita bederatziko deitua da, eh, Suizan pentsatzen dut, Lozanen edo da? Bai, lausanen da, baina ez da presenzialki, eh, da telematikoki. Gehiago erraten aldi guzu, bilkura horta, ze arrisku bada, ze esperantza bada, nola hartu duzu berri hori? orain dela hilabete edo gure abokatuak aurkeztu zuten ba, zalantzak sortu zirela, ba, benetan taz, ontako kompetentea zen. Eta orduan, gure abokatuak, bai nazioartekoak eta bai Euskal Pilota Federazioakoak, ba, eskatu zuten, aber benetan, benetan, ba, taz kompetentea zen. Eta duda sortu ziren, taz berari, ba, orain arte egindako lana, bai, ja sei betez, ba, orain zalantzan jartzen zuten, benetan kompetentzia e bat Orduan, ematzi duten ama bosteguneko EP bat, dokumentazio gehiagoa aurkezteko aurkeztu genuen, bai guk eta bai Espainia eta Kubako federazioak, eta tas ondoren, ba, tasberak, Ba, bi aukera, bat, erabaki bat hartzea, beraiek, beraien artean, hiru epaile dira, eta orduan beraien artean, edo egitea olako hauzi bat bezala, eta bi partei entzun. Eta azkenean, ba, hori erabaki dute, egingo dela abuztuaren hogeita behatzean, hauzi bat, baina da preliminar deitzen zaiona, eh, jakiteko, ader, beraiek, ba, kompetenteak diren edo ez, eta ez bakarrikan e, irakurri aurkezutako dokumentazioa behizikan entzun ere bai, bakotxaren argudioak eta bestearenak. Telematikoki, eta, eta bueno, egia esan, aurrera pauso handia da, haze, gure aldetik izan du da, e, zalantza hori sortzea, Eta orain beraiek ere ikusten dute, ba agian <laughs> arrazoi dutela, dugula. Eta bueno, gutxienez beste pauso bada. Hau da, E, Ilen horita behatzean, diote, ez egit noiz egun hortan bertan ez dut uste hartuko duten nik erabakia, egun batzutera hartuko dute erabakia, kompetenteak dira, edo ez? Jose Mari Michelena, erraten duzu dokumentazio bat eskatu dutela, zer motatako dokumentazioa da, bai. administratiboa da, zer da galdetzen dutena? Bai, bai, e, batez bat ez ere baitare, aurkeztu dugun dokumentazioa da, gernikan gertatu dena, ez? Beraiek, Espainiak eta Kubak zalantza jartzen zituzten, ba, gure antolakutza eta gure parte hartzea. Orduan, ba, hor parte hartu dute, inengo arazori gabe, Euskadi jokatu du inengo arazori gabe, kubak ez, etzelako parte hartu, baina Espainiak onartu egin du. Ez du bakarrikan onartuko, baina parte hartu du eta gure kontra jokatu du. Orduan, ba, guretzako hori aurrera da. Eta da, ba, salaketaren kontradizio bezala, ez? Alde batetik esaten digute guk ezin dugula jokatu, ez dugula eskubiderik eta bestalde parte hartu dute txapelketa guk antolatutako txapelketa batean eta gure kontra jokatu dute. Bereziki eh, dudan ematen dutena, salatzen dutena da nazio eh, nazioartak egin dituen mugimenduak eh, bilkura hartan azkenean Euskadi hartua izateko, bozka egiteko manera eta hori da pixka bat salantzan edo salatzen dutena, nazioarteak ere bere hitza izanen du hor? Bai, klaro, nazioartekoak esaten du beraiek gauzak ondo egin dituzelak. E, hemen ere, adibidez, Gernika jokatu denean, nazioarteko e, federazioak baldintza batzu jartzen ditu. Eta baldintza horiek nahi badezu jokatu, onartu egin behar dituzu eta sinatu egin behar dezu. Eta hori gernik hartu dugun 6 aldek denak hori onartu dugu dokumentu batzuk sinatuz. Eta orduan dokumentu horiek ere nazioartekoak ta seri azaldu dizkio esanez begira e, hauek guk jarritako baldintzak onartu egin dituzte. Mhm. Beraz, guk abenduaren 28an hartutako erabakiak ere onartu egin beharko lituzteke. Orduan, zalantzan ze jartzen da tasen abenduaren 28an Iruinan egindako ba asamblea horretan ba, gauza geizki egin zirela alde batetik. Eta bestetik guri zergatekan sartzen digute, ba, gure eskubideak onartzen ez dituztelako. Bilkura hortan arrantzu telematikoki nok parte hartuko du zuk presidenteak, abokatuak, biek nola izango? Ez, abokatuak, abokatuak, abokatuak, Aboka, abokatuak bakarrik. Abokatuak bakarrik. Eta, bakarrik. eta ongi bai. ulertzen badut bi aukera, edo tasek erraten du ez dela kompetentea eta pentsatzotolakotan elegitea hortan gelituko dela, edo eh, tasek onartzen du kompetentea dela, eta hor hau berezi bat izango da eta posible da Euskadikoa berriz nazioartekoatik kanpo gelditzea, posibilitate hori bada? Zaila ikusten dut. Osa, aurren nagozuk esan duzu bezala. Ez gara kompetenteak, beraz, berriz, e, eh, abenduren horita zortzen hartuteko erabakiak, hori da berriz ere abia puntua. Gero, ba, ez ez, esaten dute kompetenteak direla. Kompetenteak baldima dira, hauziak aurrera jarraitzen du, eta hor ikusiko da, nik uste niko luze jongo dela ze e, hort estigantza egiteko badaude ez dakit hoi tamar personatik gora eta mundu guztikuak eta nik uste luze jongo dela eta nik zaila ikusten dut ze azkenean horturako ere segurazki parte hartuko dugu Mexikoko eh, munduko txapelketan, Argentinako munduko txapelketan, e, eh, segurazki jokatuko dugu baita ere azaroan Bilbon, orduan zaila ikusten dut, zaila ikusten dut, tasek guri botzea. Beste gauza izango da, e, hilan hogeita sortzien egintzen asamblea hori, berriz erikatzea edo horrela. Baina kanpora botzea, Ez, ez, ez dugu uste, ez dugu uste. Ba, justuki ondoko galdera hori zen, e, erabakia ez da suspensiboan, edo bitartean zuek e, parte hartzen duzuela nazioarteko e, txapelketa desberdinetan, ze itzordu duzue ondoko aste eta Begira, gu badakizu gaudela bi irakundeetan, eh? bat nazioarteko Euskal Pilota Federazioan, eta bestean nazioarteko Pilota Federazioan. Euskal Pilota Federazioan daukagu irailan eh, Argentinan <laughs> hogeita iruz urte azpiko munduko txapelketa, trinketean. Gero mm, urrian daukagu Mexikon frontboleko munduko txapelketa. Eh, azaroan baita ere Mexikon daukagu hogeita mar metroko lazioen liga. Azaroan bukaeran daukagu Bilbon bai, e, eh, nazioen liga baita ere. Hoi, e, Euskal Pilota Federazioan eta Nazioarteko Pilota Federazioan hor, eh, arazori gabe, e, eh, usten digute jokatzen, Nafarroako eta Iparraldeko pelotariak eta ditugu Europako txapelketa. Hoite iruz urtekua Belgikan eta hor badaute pelotari Nafarrak eta Iparraldekoak, uste dut sa, sarakoa dela, etxe berri, dihuena, E, e, joko zuzenetan. Joko, ba, joko zuzenetan, zuzenetan eh, pareko jokoetan, bai, bai. Eta gero baita ere, joko zuzenetan daukagu beste txapelketa bat, irailan, holandan, erberetan. Sei do zazpi nazioarteko txapelketa eta parte hartu ditu, hartuko ditugu, bai. bai. Dirua baldin badugu bentsat, dirua, ah, dirua baldin badugu. Arazo bat izan daiteke? Bai. Bai? E, eh, pentsatut aurre selekzioak eta eginak direla? Bai aurre selezioak egina daude, eta ja, eh, joko zuzenetakoa ja, selezioak egina daude. Ah. Joko zuzenetan, egun da berrogei eta mar pelota eritik gora, aurre selezioan. Ah, duzu, zaratar bat bat Bai, zaratar bat bat dijoa bai. Etxe berri uste dula abizena. Manez, manez etxe berri berdin. Ze, ze jokotan? Bai, bai, bai. Hor jokatzen da, e, eh, Llargez, e, eh, jokatzen da Internacional, eta Wall. Ongi da, eh, justu bukatzeko Gosemari mitxelena, eh, ez joko zuzenetan baizik eta Euskadiko pilota, eh, nazioarteko pilota federakuntzan, badakigu nazioartekoak eman zituela mm, lege zorrotz batzu selekzioarekiko, Euskadiko selekzioarekiko, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko mhm. pilotariak beti ezin, ezin sartu zibil, ziren, ez dakit zio hori aintzinatu den edo beti leku berean den? leku berean dago. E, azkenean, nazioarteko federazioa da, naz, e, federazioa ez, eta hor, ba, derra handia egiten du, kasunetan honetan, iparraldeko entzako, Frentziako federazioa da. Frentziako federazioak e, ez dugun hartzen, Frentziako identitatea duenak, Frentziako selezioatikan aparte jokatzeak. Beren hortasunagiria Frentziako baldin bada, Frentziakin ezin bada, ez da ezin du jokatu. Orduan ate txiki bat negoziak eta horretan ireki genuen, badakit ez dela denentzako gustokoa, baina bintzat, iparaldeko batek posibleko luke euskal selezioarekin jokatu. Ba bai, nola, horrena izan beharko luke nazionalidade bikoitza, hau da, frantzesa eta espainola, eta gero ba hiru urtez bizitu izana gure erkidegoan, ez? Bai. Hori. Orduan lengo baldintzak. Ba bueno, bai, berdinak bai, jarritzen dute. Baina hoi hor badago interpretazio bat eta da asko uste dute direla azkeneko hiru urteak eta ez ez da horrela, da hiru urte. Ah, hiru urte sortu ba, zirenetik. Ba- bai, bai, esan nahi dut oain eh, pilotari batek eh, izan dezake hogeita bost urte eta azkeneko hogei urteak bai parraldean bizitzea, baina lehen dikan urte bizitzu izan du hemen adibidez gipuzkoan horrek jokatu dezake. Ados, ez, ez zehaztasun hori. Ba, semari Mintxelena eskertzen zaitugu eta ea nola pasatzen den ogoitea batziko bilkura hori eta zena izaz eh, beti eh, berri bila etorriko gira, beti bezala. Ba, mila, mila esker beti bezala, olatz, nahi dezuten arte.